Jozuės knyga, aštuntas skyrius. Viešpats tarė Jozuei, nebijok ir nenusimink, su visais kariais žygiuok į Ają. Aš atidaviau į tavo rankas Ajo karalių, jo žmonės, miestą ir visą kraštą. Padaryk Ajui bei jo karaliui, kaip padarei Jerichui ir jo karaliui tik turtą ir gyvulius, pasiimk kaip grobiai ir renk pasalą už miesto. Jozue su kariuomenė pradėjo žygį į Ają, išrinkęs 30 tūkstančių narsių karių, išsiuntė juos nakčia, sakydamas, pasislėpę už miesto, laukite, nenutolkite per daug nuo jo, visi būkite pasiruošę puolimui. Tuo metu aš su kariais artėsime prie miesto. O kai jie išeis prieš mus, kaip pirmą kartą, mes bėgsime nuo jų. Jie vysis mus ir nutols nuo miesto, nes manys, jie bėga nuo mūsų kaip pirmą kartą. Tada jūs iš pasalų pulkite ir užimkite miestą, nes viešpats, jūsų dievas, jį atiduos į jūsų rankas. Užėmę miestą, padekite jį, kaip viešpats nurodė. Tai mano įsakymas jums. Jozuė išsiuntė juos į pasalą tarp Betelio ir Ajo, į vakarus nuo Ajo. Jozuė praleido tą naktį su kariais anksti rytą patikrinęs karius, Jozue su Izraelio vyresniaisiais žygiavo karių priekyje į Ają. Kariuomenė, priartėjusi prie Ajo, pasistatė stovyklą į šiaurę nuo jo. Tarp stovyklos ir Ajo buvo slėnis. Apie penkis tūkstančius vyrų Jozue pasiuntė į pasalą tarp Betelio ir Ajo į vakarus nuo miesto. Kariuomenės pagrindinės jėgos buvo miesto šiaurėje, o pasala į vakarus nuo jo. Jozue praleido tą naktį slėnyje. Ajo karalius tai pamatęs, skubiai, anksti rytą su visais savo kariais, žygiavo prieš Izraelį į lygumą, nes nežinojo, kad už miesto yra pasala. Jozue su visa Izraelio kariuomenė bėgo į dykumą, tarsi pralaimėję. Visi miesto vyrai buvo sušaukti juos persekioti. Persekiodami Jozue, jie nutolo nuo miesto. Ajo ir Betelio miestuose neliko ne vieno vyro, kuris nebūtų vyjas Izraelitų. Jie paliko miestą atvirą ir persekiojo Izraelį. Tada viešpats tarė Jozuei, ištiesk ajo link jėti, kurią laikai rankoje, nes į tavo rankas jį atiduosiu. Jozue ištėse ajo link jėti, kurią laikė rankoje. Tada, buvę pasaloje, skubiai puolė ają. Jie įsiveržė į miestą, jį užėmė ir padegė. Ajo vyrai pažvelgę atgal pamatė degantį miestą. Jiems nebuvo kur bėgti, nes izraelitai bėgė į dykumą, atsisuko prieš persikėtojus. Jozue ir jo kariuomenė pamatė, kad buvę pasaloje užėmė miestą ir jį padegė, atsigrėžė ir puolė Ajo karius. Kiti puolė juos iš miesto, Taip jie pateko į Izraelitų vidurį. Vieni buvo iš priekio, kiti iš nugaros. Izraelitai juos taip sumušė, kad ne vienas neišliko gyvas. Tik Ajo karalių jie paėmė gyvą ir atvedė pas Jozuę. Izraelitai išžudė visus Ajo vyrus atvirame lauke, dykumoje, kur šie buvo nusiviję Izraelitus, sugrįžo į Ają ir išžudė jos gyventojus. Ta diena buvo išžudyta 12 tūkstančių vyrų ir moterų, visi Ajo gyventojai. Jozue nenuleido rankos, kurią laikė jėti, kol buvo sunaikinti visi Ajo gyventojai tik gyvulius ir kitą miesto turtą Izraelitai pasiemė, laikydamėsi viešpatės nurodymų Jozuei. Jozue sudegino ają ir ji pavertė akmenų krūvą, dikynę iki šios dienos. Ajo karalių jis pakorė ant medžio ir laikė iki vakaro. Sauliai leidžiantis, Jozui įsakius, jie nuėmė jo lavoną nuo medžio, numetė miesto tarpuvartyje ir ant jo sukrovė didelę akmenų krūvą, tebesančią iki šios dienos. Jozue pastatė aukurą viešpačiui, Izraelio dievui, ant Ebalo kalno, kaip viešpaties tarnas Moze įsakė Izraelitams. Tai parašyta Mozės įstatymo knygoje, kad aukuras būtų pastatytas iš netašytų akmenų, kurie nepaliesti jokių metalinių įrankių. Jie aukojo ant jo deginamasias ir padėkos aukas viešpačiui. Jozue ant tų akmenų įrašė Mozės įstatymą Izraelitams matant. Izraelitai su savo vyresniaisiais, vadais ir teisėjais stovėjo iš abiejų skrynios šonų akivaizdoje levitų kunigų, kurie neša viešpaties sandoros skrynę. Tiek tarp jų gimę, tiek ir ateiviai. Viena jų dalis buvo priešais Garizimo, o antroji priešais Ebalo kalną kaip viešpaties tarnas Mozė buvo įsakęs laiminti Izraelio tautą. Po to jis perskaitė visus įstatymo žodžius, palaiminimus ir prakikimus. Visa, kas užrašyta įstatymo knygoje. Iš visko, ką Mozė įsakė, neliko ne vieno žodžio, kurio Jozue nebūtų perskaitęs akivaizdoje visų izraelitų moterų, vaikų ir ateivių, gyvenančių tarp jų.